Issa. Il-PhD tiegħi fuq Stanislavski kienet, Stanislavski u Meyerhold. Tarġa? Ejja, ejja. Eh, però jisu wara li spiċċajt il-PhD, dew ħeġġun ħafna il-dipartiment biex nibda nagħmel riċerka fuq teatru f'Malta. Kol. Allora li qed nagħmel. Inti ġej tara l-elett? Le, le. Qed naqgħdu tnejn huma flimkien. Stanislavski u Teatru f'Malta. Qed nara xi traċċi hawn tax-xogħol ta' Stanislavski fil-kuntest lokali. Pereżempju hawn numru li studjaw ir-Russja, pereżempju bħal Stephen Florian u Giuseppe, ma nafx jekk ma tafux il-Giuseppe Xkembri Bonaci, kien ambaxxatur ukoll. Jiena l-Ingilterra li eh, eh, eh, U qed nara insomma il-linji ġis kif Stanislavski ħafna drabi jkun vaja l-Ingilterra, ta' ġifieri qed niskopri anke peress li kien hemm. Jiena nemmen illi Stanislavski fis-sens dak li nemmen jiena tajjeb, jiena realizzajt li fil-verità meta when I go back to my, to my work, workshops li taw li li, fil-verità ma jsemmuħx. Hmm. Fis-sens li ma jsemmuħx, mux imma l-eżerċizzji kollha huma ġejjin minn hemmhekk. Hmm. Però hija hija trick ta' Stanislavski wkoll li inti fis-sens eh, ma tmux tillekċerja, hmm. inti tmur mal-ewwel taqbad mal-ewwel u you try to make believe bit-tutor stroke actor stess li jidħol b'dik l-intenzjoni li meta jagħti eżerċizzju dal-eżerċizzju ma jispjegax biex inti kemm jista' jkun ma tanalizzax Brechtian style. Inti tmur mal-ewwel fuq your inner emotional sensitivity biex kemm jista' jkun tagħti mal-ewwel il-make believe tiegħek. Però dal-advanced qed ngħidlek, mhumiex pereżempju it-tfal, għalkemm anke t-tfal tista' tihom Stanislavski, imma dawk huwa naturali għax il-make believe tagħhom huwa totalment differenti. Ara qabad pereżempju jien naf Dorothy Heathcote għandha x'taqsam ma' Stanislavski. Imma Dorothy Heathcote kienet tagħmel make believe, kienet taqbad pereżempju sala sħiħa. Mietet Dorothy Heathcote by the way? Dik mietet. Per eżempju, Brian, Brian May, Brian Wayne kien jaħdem, Wayne, kien mhm. jaħdem totalment differenti għal kem kien, kien eh, jaħdem parallel tagħha ta' Dorita mm. Headcoat. Per eżempju, Dorita Headcoat ma' tfal imma kienet tidħol fil-klassi ber ber daw. U l-immaġinazzjoni tagħha twassal it-tfal to get more mm. into it, pero mal-gbar diffiċli biex mm, tagħmilha. Qed tifhem? Ġifiet, f'Mexico, per eżempju, inti studjajt Middlesex University, Rose Bruford, Trinity College. Jina studijajt l-ewel eh, lipa. Eh, eh, fil-fat, sorry, ħalli tista' tini overview tal-karriera tiegħek l-ewwel jisu faxar mm. minuti. Imqar il-main il-main stages. On a qualification jew on a street. Eh, fimni jiena bdejt actually late. Ġifieri meta tgħid late jiena jiena f'verta bdejt kantant. Kelli rock bands ġifieri u affarijiet hekk u bqajt bqajt għaddej ġifieri sa sa żmien li għamilt ħafna musicals ukoll li wkoll jista' jidħol Stanislavski fihom għalkemm mm. ġifieri linja differenti, però mbagħad kont lajt Liverpool l-ewwel bħala kors qasir u bażikament indunajt kemm ma naf xejn. Għax inti taħseb li taf ħafna tibinna ta' gżira mbagħad mur hemmhekk tinduna li int minn xejn u ma taf xejn. Assolutament. Għax għalkemm ikollok it-talent ma jfissirx li inti għandek it-teknika. Imbagħad jisni għamil tliet snin hemmhekk. Imbagħad mhm. eh, ġejt l-awwek mort l-Afbara University mhm. biex biex bażikament inkun kemm jista' jkun eh, ikolli mhm. masters in education studies però fil-linja teatrali. Għamilt eh, sena Rose Bruford bħala theatre studies, għax mbagħad ħassejt li rrid I had to develop into the theory of, of, of such things. U bad deċidejt li nagħmel theater directing Middlesex mm-hmm. University fej kelli il-modules kienu vera interessanti, per eżempju kelli workshop process, mm-hmm. eh, kelli ieħor film, kelli ieħor fuq meta tella play fuq multicultural. Mm. Jew inkella proġett teatrali u msejx kelli iktar, imma kien vera vera verament mm. interessanti. Sejn l-lecture jen, iktar tard. Prosit. Rose Bruford. Rose Bruford. Prosit. Rose Bruford kellhom teorija b'saħħitha mm, ħafna. Mm, mm, L-unika problema li kelli kienet illi għal-kemm għandi Ingliż tajjeb ħafna, mek jitkellmu original English ħafna u any Maltese person or any European would find it a bit difficult to follow certain things għax huma jiġu jitnellħu. Qed tifhem jiġu jitnellħu ġifieri inti immaġina tliet sigħat lecture eh, kemm ngħidu fuq l-articulation u fuq daw jitkellmulek regional English jiġi jitnejku li għandhom an international ehm, audience in front of them. Eh, anka Middlesex, imma mbagħad sa Middlesex kien differenti għax l-Ingliż tiegħi tant kien pruvja fuq livell ta' regional li tisma' tisma' tisma' li ma kellix problemi. messaġġ. Qed tgħid jiġifieri li f'dawn il-kuntesti Stanislavski kien qisu undercurrent imma mhux imsemmi pereżempju li jkollok unit. Middlesex, Middlesex iva. Għax Middlesex meta tagħmel theatre directing ma jistax ikun ma tmixx Stanislavski meta inti trid tagħti workshops tiegħu, meta inti trid tagħti workshops iktar milli tiegħu għax workshops illi you have to to look at an actor f'kull kuntest teatrali minn musical sa playlet minn minn produzzjoni over produced sa street theatre u xorta you have to make believe. Tgħidli għaliex qed insemmi dil-kelma make believe. If you don't, Stanislavski is a very simple process jekk tifhimha mal-ewwel once li tgħaddi minn dawn il-kotba tiegħu kontradittorji sa ċertu punt, kontradittorji illi bażikament Stanislavski kull ma ried huwa if you believe in your part, in your role, then the audience will believe you. Very simple. Ma m'hemmx affarijiet kbar. X'wieħed jiġifieri I mean llum il-ġurnata naħseb narawha ħafna l-iktar fil-kuntest teatrali hawn Malta għadni nara lura. Ngħidlek il-verità, eh, biex nix nkun culture snob jew inkella xi theater snob ta' ġifieri, imma eh, nitkellmu ħafna. Imma da dire għal fare fis-sens titkellem ħafna ma fil-verità do you have the knowledge, eh, the training, not the knowledge, illi da qed jgħid. Mhm. biex tasal għalih. Qed tifhemni jiena nara ħafna drabi fejn immur u ma nemminx ġifieri dak li qed nara. Richard ġejt insaqsiek għax inti qed li bejwet u għamilt seba' snin tistudja barra. On and off fis-sens ma għamilthomx kollha straight, kellha kif tittgħix. Meta kont qed Eh, tispiċċa daw il-kors, li x'inhi kont taħdem ġo istituzzjoni għax università hija istituzzjoni b'saħħitha, l-istrutturi tagħha, eċetera. U tiġi Malta mbagħad, kont issibha diffiċli biex dak li dak li studjajt tapplika? Le, biex nistudja għal dak li napplikah, eh, le. Li r-riżultat hmm. kont insiba diffiċli għax kelli atturi li eh, ma kinux eh, trenjati mhm. għal dat tip ta' xogħol jew inkella għal dan it-tip ta' make believe, mhix kemm taqbod tgħid make believe, qed hmm. tifhem eżempju naf milux kelli qed naħdem ħafna short films bħalissa l barra. Min dejja Rol Stanislavski hmm. fl-aħħar mill-aħħar għalkemm ġifieri narġa' ngħid you have to go one step further. Il-basics hemm qegħdin. I mean dil-kamera da ġo wiċċek għaliex qed tgħajjat. Per eżempju, għalhekk ngħidlek imbagħad m'hemm Stanislavski imdaħħal hemmhekk, Stanislavski jaħdem teatrali l-iktar, qed tifhem fejn it-teknika ta' projection imma tibqa' naturali kienet dik li iktar qoddim nies oħra sejħula volume against gain. Mhm. Ġifiri, the gain of the voice, it's still natural, but the volume has to go up, that it mhm. looks natural for a pairs, for mhm. people who are in the audience. Meta inti qed tiftaħ il-volum tiegħek ma jfissirx li qed tiftaħ l-strain tal-gain. Qed tifhem hekk jidħol ħafna training ta' nifsijiet, eċetera, eċetera, kif tieħdu fejn hu daħal ħafna fiha wkoll. Tifhem però jien naħseb iktar li jibqa' msemmi huwa Emotional intelligence. Imma nagħtini. Fatti kumbat eħa nixtieq nkellmu ftit iktar fuqha. Kien meta ġejt lura minn dat training li waqaft il-curtain raiser? Curtain raiser kellha titwaqqaf bħala parti mill-kors tiegħi. Dak kien fit-2002. Okay. U minn Rose Bruford kelli nwaqqaf xi ħaġa li bażikament irrid imbagħad naħdem fuqha. Kien proġett li beda b'Doktor and the Devils ta' Petri Kataċċa jtawek. Dylan Thomas. Eh, Dylan Thomas huwa aktar famuż għal-poems iktar mill-li, pero kien kiteb Dr. Andy Davis kontellajt tal-Italja u Malta u koll, batturi verjemiċi li studenti mhm. bazzikament. Però għal dak li konna, min tellat bċertu limitazzjonijiet imma tellat tajjeb. Eh, minn hemmhekk diġà bdejt nipprova napplika l-Stanislavski, però huwa impossibbli tapplika l-Stanislavski ma' nies illi jridu ħafna iktar training ta' proċess milli ta' rehearsals mhm. fuq il-characterization tagħhom, qed tifhem? Mhm. Allura hu tarġa, kif taħdem Stanislavski and you want to be natural when the language is English and it's not their first language. Diġà huma qegħdin jagħmlu effort kbir biex jiftakru l-lines bl-Ingliż li kien hemm ukoll dik il-problema li sa dak iż-żmien unfortunately konna naħsbu llum il-ġurnata ma naħsibhiex, ġifieri, imma kelli t-tendenza li naħseb illi if you want to be good you have only to do plays in English. Hmm. Kien hemm daqsxejn dik il-tip ta' strata li xtaqt nitħal fiha biex ma jażblux x'ġara ġara dak iż-żmien teatru x'kien teatru Malti. Darba fil joħroġ ħaġa tajba u l-bqija teatrin. Hmm. Fares, eċetera, eċetera. Tgħid eżatt hawnhekk ġifieri. U qed ngħid hawnhekk qed nitkellmu fit-2001 konna għadna fuq dak il-livell. Illum, u forsi l-Ewropa nitna f'dan il-każ, li tatna l-lingwa tagħna hija sabiħa, hija lingwa li tista' taħdem iktar fuqha, u bdejt nifhem li if you want to play Stanislavski mal-Maltin, ħaġa li tagħmel hija li tkellem l-ewwel lingwa tiegħek. Il-bqija, I'm sorry if it's not your first language you can't apply Stanislavski for Maltese people, bħal Russi, Abbat Russu, Stanislavski u mhux Stanislavski, għajlbu jitkellem l-Ingliż, ħa tara jibqa' Stanislavski, tara t-tonalitajiet tiegħu hekk mhux naturali, tara l-subtext tiegħu hekk hux qed jifhmu kif suppost. Dik, dik hija xi ħaġa li vera hija interessanti, illi hawnhekk if you are a Maltese speaker and you are an actor Maltese speaker and you want to apply Stanislavski, I'm sorry, you have to speak in Maltese. Jekk inti tkellem bl-Ingliż huwa diffiċli biex toħroġ dak, hawn min forsi jgħid li jisma' tgħid xi ħaġa hija suġġettiva. Però jiena. M'għandek punt, tant qed tiġibni f'moħħi ġifier ma ħsibtx. Ejja, x'għad hi, dirajtha through l-process u jiena għax nagħmel ħafna plays u bdejt nirrealizza din il-ħaġa, Working Maltese, jekk inti għandek problema li l-lingwa Ingliża ma tiġikx naturali, hekk mhi anything which can't come natural to you, I'm sorry, Stanislavski, whatever, it can't work. Vera, interessanti. Qed nipprova mmur lura fil-memorja. L-ewwel darba li smajt bih. X'kien il-kuntest? Smajt bih n-93. Fin-94, sorry. U ħankun, issa din nispera teditja, imma ħankun onest. Eh, xi żoppu. Fett kont ħalejx minn reazzjonijiet tiegħek. Xi żoppu fis-sens. Niftakar dak iż-żmien kelli ħbib tiegħi bdew theater studies. First year, kien huma dak iż-żmien ġifieri da, kont nagħmel, kont ngħin xebgħa nies, imma dak iż-żmien kont għadni iktar Benz, kollox show off, kollox glam biex niftehmu, żgur Stan Eżasti ma japplikax jiġifieri, iktar japplika naħseb Meyerhold għax iċ-ċaqliq li kien fih jiġifieri kien kważi bijomekkaniku biex nitkellmu. Però, però niftakar illi dik kienet l-ewwel, spiċċa zopp qed jgħidha. U min x'kien il-kuntest ġifieri? Il-kuntest kien persuna qed tistudja theater studies ġifieri, però ħa nitkellem ukoll daqsxejn eh, sinċir ukoll. Mhm. Ma naħsibx li dak iż-żmien eh, il-lecturers il-lecturers naħseb kienu jżommu daqsxejn ta' Stef, don't get me wrong, ta' Tinkwitax ta' kritika normali di ħatkun. Di għandek It-tutor qiegħed hawnhekk u l-istudent qiegħed hemmhekk u nħares lejh hekk. Ma nippruvax insib bilanċ biex da jibda tiela' bil-mod, il-mod, il-mod, il-mod, il-mod. Le, jien nibqa' 'l fuq u nitkellem b'din il-lingwa surrealista. Meta qed nitkellmu fuq Stanislavski bniedem realista. Sewwa? B'lingwa u b'lingwaġġ li student tal-first year għadu ħireġ minn sixth form dan it-tip ta' wiċċ miftuħ, mm. speċi ta' mm. skużi, xi żoppet tajt, mm. dik hija l-ewwel reazzjoni li tiġi. Inti bil-fors you push him back. You push him totally back. Għax inti mintix qed tipprova twassal messaġġ realistiku ta' persuna. Tinsiex ukoll li daw in-nies kienu Stanislavski u Grotowski u ma jeżisti ħadd iktar. Mierħu nibdew inniżżlu, b'reħx insemmuh naqra naqra, u bija ma jeżisti xejn iżjed. Waqt li jekk nibda niftaħ jiena, I mean, ma nieqafx, però ħa nitkellem straight, jien ma nemminx li b'dak li studjajt, l-iktar li tgħallimt, tgħallimt jiena għax I travelled a lot, dan nies jistgħu jgħidulek. U minn hemmhekk jiena ħassejt, pereżempju fit-2002, jiena dort nofs dinja ma' Clara Juice, Fej għamilna kandor. Ma hemmhekk kien hemm taħlit kbir. Kellek partijiet li kienu eh, litteralment Stanislavski ġifiri qed tara play with the fort wall biex niftehmu f'daqqa waħda nkissru dal-fort wall jiena u tiġi literalment Brechtjana. Hija play politika ħafna u personali fl-istess ħin. Ja play dik hija persuna waħda l kemm qed tara tnej pereżempju kien hemm am- ammonti kbar differenti. Però nibqa' ngħid tgħallimt iktar hands on, tgħallimt iktar minn meta meta bdejt insib nies illi vera jridu jfhemuni milli dawn in-nies illi fil-verità kulma kienu jpaċpċu fuq ktieb. Qed nitkellem onestament. Qed inkun taf xi hija kritika normali, taf jiġifieri li li ssir. Imma mbagħad trid toqgħod attent, trid tinsir attur, tinsir direttur, ma tridx insir theatre critic jew theatre and I'm not and I don't believe I have the right attributes, m'iniex xi persuna super intelliġenti, hija persuna b'intelliġenza normali skont Ruth jiena one to five, one one five tarġa', inti one to five. Jiġifieri jekk taqra daqsxejn l-intelligence emotion, dan jiġu naqa' taħt one one five. Però emotionally I can be very big. Tad-duwa naħsibha, wara tiċċajt. Niċċajtaw, mhux mhux niċċajtaw biss taqbżilna ċinga wkoll. Eh, eh, ħan saqsik xa nara fuq rehearsal process. Sewwa saqsini. Ħan nibdilek b'din. Eh, ġieli ħdimt li jkun hemm karattru u biex taħdem fuq dal-karattru tieħdu fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Inti qed tgħid tal-method acting. Ħa ngħidlek il-method acting huwa perikoluż. U di Stanislavski stess induna, wara, infatti għalhekk il-ktieb bidlu, meta ġennen xebgħa nies, meta spiċċaw kollha psikopatiċi dawn in-nies, tajjeb għaliex qiegħed hemm. Mhux eżatt mija fil-mija, imma eħe. Hemm qegħdin. Eħe. Hemm jiena nħoss illi l-method acting huwa daqs kemm huwa tajjeb jista' jkun perikoluż, eh, ma nemminx li l-ħajja personali tiegħek tiġi ddominata mit-teatru jew minn film. Eh, Stanislavski naħseb fema di wara, imma fl-aħħar mill-aħħar. u nħoss illi hemm mod kif inti tħalli l-bagalja tiegħek barra biex niftehmu, tidħol ġewwa u dik il-bagalja, bagalja oħra tilbisha, toħroġ barra dik il-bagalja tħalliha warajk. Għall-bidu kont naħseb kont pruvajtha, ma nistax ngħid li hekk ġifieri jekk hija dik il-mistoqsija. Però it's not healthy. Speċjalment bħal meta hawn Malta inti ddum tliet xhur biex tagħmel play. Eh, six weeks biex tagħmel play. Mm-hmm. Aħna meta konna l-Ingilterra, five days, seven days full time, and you have a play. Eh, fil-fatt, il-ħanċ li għandi di li Preżent, meta jiġu ħafna teat għandi kienu studjaw barra Malta u jsibu ruħhom li il-rehearsal process huwa tant qasir, jużaw l-ħajja ta' kuljum tal-attur Excess space for rehearsal, biex jikkumpensaw għan-nuqqas ta' rehearsal time li jagħmlu, ġifieri di, di rajtha f'numru ta' ta' artisti li għamilt interviews magħhom. Huwa vera, però naħseb illi huwa vera wkoll illi inti you have to research it fis-sens illi da inti ma tistax ikun just toħroġ inti tkun barra u tipprova ddaħħal l-emozzjoni tiegħu fil-ħajja ta' kuljum. Trid issibha l-azzjoni għal dik mm-hmm. ir-reazzjoni. Mm-hmm. Ħax jien ġiblek eżempju, jekk jiena mir-rehearsals immur ġo accountant għall-argument, ir-reazzjonijiet huma limiti ta' mm-hmm. kemm inti tista' tużah dik il-ħaġa x'moħħok qed jiffokka fuq affarijiet ora. Allura inti titissib venue, time and space and people that you think that these people can be good for you to react accordingly. Ġifieri tit il-post għalih Jiġifieri l-method acting mhux kemm taqbad u tgħid isma' tista' tkun method acting bħal pereżempju ma nafx liema attur kien li mar taxi driver bażikament eh, eh, biex jipprova, eh, ġifieri da mar dik hija l-vera method acting that you imma mhux il-method acting emozjonali, l-emozzjoni hija xi ħaġa li inti trid li l-azzjoni l-ewwel nies tkun improvizzata biex inti tiegħek toħroġ. Mhm. Għax if you script it out, it's, it's, it's another play rather than the real life. Mhm. Mm-hmm. Tifhem x'qed nipprova ngħid, jiġifieri mhux Għalhekk jiena ma naqbilx miegħu wkoll għax mhux kemm taqbad u tajda dil ħaġa trid trid tivverifika, trid tikkrea, trid timprovizza u trid issib. Litteralment peduni jew pedini, mm. pedini, skusi, peduni u maġaġora, pedini, illi dawn jgħinuk biex daw ir-reazzjonijiet jiġu spontani, mm. titfittxhom. Ma nafx xiex qed tifhimni jew le, jien kemm taqbad u tajt isma' noħroġ barra and I'm going to act out. Jien x'nagħmel jien hekk tiġi persuna quddiemi, min din il-persuna taf x'inhi l-azzjoni tagħha. Inti tista' tkun dak l-azzjoni tiegħek biex tara r-reazzjoni ta' xi ħadd ieħor u qed tesperimenta hemm, inti fil-verità l-method acting huwa more reactive than active fis-sens hija xi ħaġa li inti titħoss biex toħroġ rather than you are you want to create it yourself. Mm-hmm. Għal inti dik persuna ma tafx reazzjoni ħaj kollha, però esperiment ħelu. Però esperiment li tippruvaħ within a safe background. Ma tistax taqbad u daħħal nies oħra involontarjament f'din il-ħaġa mbagħad wara xi sitt ġimgħat ċempel ġrid il-persuna whatsoever. Hello play ta' kienet, thank you. Eh, fil-fatt naf min eh, għamel xi erba' xhur jgħid li għandu girlfriend għax Għax ifimni hija suġġettiva mm. fis-sens li inti tista' tisma' ħaddieħor x'qed jgħid. Però nemmen li xi kultant xi kultant itfaħħulu ġol ġoddar tiegħu jew ħabbatlu faċċata faċċata kemm jitlattara ċfej toqgħod il-mara tiegħu hemmhekk joqogħdu. Eżatt, eżatt. Herman, kemm itmur tallijilu hemmhekk iddoqlu hemmhekk qiegħed. Herman Bonaci. L-istudios fejn konna niffilmaw simpatiċi mit-senilu. Ta. Thanks. Hija suġġettiva. Ġifieri u għandna ħabta il-Mediterranji biex ma tkellemx fuq Malta, nibbullxitjaw ftit daw dak li ngħidu. Inkabruh ftit. Okay. Ħafna nkabruh. Illi biex noqogħdu nidru żbieħ u eh, kien mhix tajjeb laqas notħel. Tibda tinduna meta tmur barra l-istess ħaġa u tibda tara kif fil-verità taħdem il-ħaġa. U vera jħossu interessati fis-sens li dak li jippruvaw ikun tajjeb. Hawnhekk għana ħobbu nixbdaqxejn l-attenzjoni meta nitkellmu fuq dawn Probabilment hija l-logħba tagħna xi teatru huwa wisq mhux industrijalizzat. In my opinion, Stanislavski wanted to work for mainstream. The majority, mhux bħal Merhold, per eżempju, għal-keb Merhold, Merhold kien fuq ġeneru totalment differenti, tifhem kien political theater. which as far as I know that's why he got killed if I'm, if I'm not mistaken, ġivi qed ninsa l-istorja Tifhem u meta tara xi ħaġa tiegħu, meta tara anka videos tiegħu u anka ta' is-suċċessuri tiegħu baqa' l-istess ħafna baqa' mm. kostanti ma jisu ma ddeveloppjax jisa kien hemm teknika li dik it-teknika fiżika kellhom iżommuha stanza kiber mm. għaliex kien liberali Make believe it changes according to what's around you, teknoloġija nbidlet, mela f'daqqa waħda anke aħna nbdilna, qed tifhem? Ir-reazzjonijiet inbidlu. And that what makes it more interesting to a certain extent. U għalhekk tajjeb illi ngħidu Stanislavski huwa bażi llum il-ġurnata, ġifieri you can keep moving on. Kien hemm bħal Chekhov pereżempju, il-filmmaker qed ngħid jiena, d-director, illi ħareġ minnu u baqa' miexa l quddiem il quddiem il quddiem biex aħna wasalna dak li ridna fuq il-big screen. Mhm. Mhm. Eh, la qed nitkellmu fuq Malti, taħseb li jekk ikun hemm aktar influss konxju ta' Stanislavski jimprovja t-teatru f'Malta? 100% L-ewwel ħaġa li jrid isir trid issir li inti meta għandek drama teacher jaf x'inhu Stanislavski, mm-hmm. illi jekk inti u rridu nifqu ngħidu x'id-differenza bejn drama teacher u theater teacher, mm-hmm. theater tutor, I'm sorry they are different. Drama is what it is to do. To do mm-hmm. something. I'm sorry Stanislavski is to be someone, not to do something. Hemm totalment differenti. Waħda hija proċess illi bażikament huwa proċess illi biex jgħinek fuq m'għandekx għalfejn tissir attur. Sa exactly we're talking about acting, full stop. And I'm sorry, acting it's not democratic. Stanislavski is not a democratic person, fis-sens għalkemm inti forsi taħseb li hu jgħidlek is-suġġettiva l-ħaġa, Imma hemm stazzjonijiet minn wieħed fejn irid jgħaddi. Drama le, drama lasse fair. Għandek żewġ affarijiet differenti. Però nużaw il-kelma drama in ġenerali aħna. Sorry, ta' ġast ħanurik waħda biss. Ġast hekk? Iva, best wishes, best wishes. Tajjeb ħafna. Thank you, Marcel. Sorry. Ġifiri, jina nemmen illi l-ewel ħagġa ti tissir hija illi għandhom ikun hawn nies kwalifikati. Kwalifikati fis-sfera sens tal-kelma, illi jekk aħna rridu ndaħlu fl-industrija dil ħaġa speċjalment nitkellmu fuq performing art schools, eċetera, eċetera, wieħed jafx qiegħed jagħmel. Mhm. Ħaġa oħra li tbiżżagħni hija li ħafna teachers ma jafux x'qed jagħmlu u anke jekk jużaw l-Stanislavski minn biċċa kompjuter. Hija żball enormi. Għax inti ma tafx ir-riperkussjonijiet, int ma qrajthomx il-kod, ma qrajtx x'qal hu fl-aħħar mill-aħħar, correct me if I'm wrong, if you are the Stanislavski specialist in this thing, ma hu stess qal illi hija xi ħaġa fl-ewwel ktieb speċjalment Kienet issir perikoluża l-ħaġa, perikoluża fis-sens illi beda jara li qed ikun hemm negattività fil-ħaġa u mbagħad beda jaħdem minn barra l ġewwa. Eżatt. Milli bil-kontra. Fadil tinsaqsik x'inhu mir-reference points tiegħek dawk li huma kotba? Tgħidlix bħalissa ma jiena qrajt kollox ta' Stanislavski, Rose Bruford ġelni naqrom kollha. Barra minn hekk, sa fejn naf jiena meta bdejt Liverpool Institute for performing arts, għalkemm Stanislavski was just mentioned as a name, all the techniques you will find them on his books, all his exercises you will find them on his books. Dak li inti xliebes, xed timmaġina li jibes, dak li inti qed timla l-kamra minn fejn ġejt qabel ma bdejt l-action tiegħek, minn fejn ġejt u fejn sejjer wara l-intenzjonijiet tiegħek. li jsiru reali parti minnek, però it all boils down if you believe in your character, the audience will believe you. Huwa korrett eh, reading jiġifieri, anke pereżempju li qed wara mexxa minn barra l ġewwa huwa korrett. Għaddejt mill-eżami ta' dik. Mhux eżami, ta' kif kont ngħaddik. Ora, thank you. Mhux eżami. Ġibt modju ieħor ngħanti l-lecture. Ngħaddik kieku. Dak in teacher tiegħi ta' darba ġifieri. Mela. Eh, movement. Movement. U kon nużaħ il-xismu, xi exercises mm. ta' Mirhold. Ma konċ insemmih imma għax xant insemmih. Mm. Eh, eh, kull ħin kollu li għandek bżonn issa, immaġina kuntest ideali biex tipproduċi play Ir-rehearsal process. Rehearsal process, mela jiena l Tajtni biżżejjed fuq Stanislavski, su tajt ġifieri, ma nixtieq nkun naf mela, fuq ix-xogħol tiegħek. Ix-xogħol tiegħi, mela jiena nagħmel ħafna walkthroughs dal-aħħar, però nagħmel plays ukoll. Issa, meta tgħid walkthroughs, infatti Nixtieq nuriek imbagħad x'inhi tispiċċa biċċa xogħol tiegħi bħala film. U jien ngħidlek pereżempju da is a Stanislavski actor and this is still not a Stanislavski mm. actor minħabba forsi l-background tiegħu. Però jiena l-resources process tiegħi varjaw l-ewwel ħaġa skont il-play xini. Mela ejja naqbdu play konvenzjonali. Mela play konvenzjonali li ma nagħmilx hekk, imma play konvenzjonali inti tiġi tagħmel ir-reading tiegħek, bdejt ir-reading tiegħek, bdejt tissettja minn huma l-karattri, u forsi diġa bdejt tibblokja mhm. mal-ewwel, u mbagħad taħdem fuq il-characterization. Li Stanislavskis ċertu punt kien jagħmilha wkoll fil-bidu tiegħu sa mhm. fejn fjena. Illum il-ġurnata jien l-iskript laqas biss nagħti kasu mill-bidu. Jaqrawh to get an, a characterization, ma ridhomx jitalmu l-iskript, assolutament, Għax hekk jitgħallmu l-iskript iċ-ċans huwa li jibdewh meta jibdew jgħiduh it-to l-intonazzjoni tiġi robotika, mhux neċessarjament għax ma tkunx naturali għax tkun dejjem l-istess u ma naħmilhiex. Speċjalment jekk ir-reazzjoni tiegħi improvizzata hija differenti minn tiegħek. Allura l-ewwel ħaġa li nagħmel hija li daw kemm jista' jkun jieħdu informazzjoni dettaljata fuq il-karattru. Jekk din ma teżistix, I make it up! Biex huma dejjem għandhom source of reference, ma jgħidilhomx li I make it up. Għax huma meta jitnisk insemmu l xi ħadd Stanislavski jew oh right, Patrick Vella, you know what I mean. Imma I make it up to try and get the best out of it. All right? Issa, it-teatru kbir, it-teatru żgħir, it-teatru huwa intimu, tagħmel differenza fit-theatre acting u hemmhekk Stanislavski ma jagħmilx! referenza kemm hu kbir jew żgħir it-teatru, correct me if I'm wrong. Kien hemm xi soħrajn ta' Tajjeb bħal itgħallem. Stanislas kien jirħesja d-dar. Dik kienet ix-xubbira fix-xogħol tiegħu. Stanislas kien kien jirħesja, x'qamm ħafna żmien kien marid. Ġo post daqs dak kbir mort, ġifieri rajta. Il-problema kienet tkun meta mbagħad jiġi to translate Ix-xogħol li jagħmel fil-living room tiegħu, għal fuq il-istejs ta' Moskow Art Theatre. Li huwa galor kbir. Hemmhekk kien jeħel. Hemmhekk il-problema. Kien ikollu issues kbar. Issa jiena dik nara. Nara fis-sens illi qed naħdem intimu, mm-hmm. qed naħdem intimu rrid nirrehersja intimu mal-ewwel. Mm-hmm. Ħakk inti kbir mal-ewwel nibda bil-mod il-mod inneħħik. Imma jekk jiena naf li għandi l-Manuel Theater, li huwa medium ta' ġifieri ma tridx da, imma diġà trid talza aktar mis-St. James Cavalier biex nistehmu. Dak kien sejjer dan il-Mediterran li minix sejjer, kemm irrid nikber, kważi fuq livell Grik. Qed tifhem biex jaraw wiċċek daw in-nies biex jaraw l-espressjonijiet tiegħek. It's very difficult to do a play in a place like that. Tgħidli ma l-Moskow Theatre mhux ħafna ikbar mit-teat minn da, Hiex differenza, għandek l-akustika, għandek il-post kif inhu, jesa' anka 3000 sa fejn naf jiena. Le, jesa' inqas. Kemm jesa'? Mijiet jesa' nimmaġina. Mela mhux qed ngħid għall-istess wieħed, skużani. Le, ma nexx 800 ruħ jesa'. Daqs, daqs, ftit iktar minn Manuel Theatre. Iva, iva, iva. Le, jien qed ngħidlek teatru ikbar. Imdaqqas. Huwa teatru mdaqqas. Thanks, Marcel, fidejk, taħi. Palissa tiġi reġistrata u tattenċettajt. Jekk jiġu skrutinati, jiġu skrutinati in a way for our own use. U nemmen ħafna bl-accelerating learning, anka l-emotional intelligence tiegħek. Ġifieri, emotional intelligence taħdem ħafna bil-chemistry. Ġifieri, mhux bħal meta qed tagħmel dramm eh, li forsi huwa dramm, imma hekk ma jkollokx chemistry ma' dak l-attur, iċ-ċansis huma illi ma taħdimx. Illi inti tagħmel dak il-blokk, allura ma hawnx din emotional flow għaddejja, hekk għandek blokk. Qed tifhem u hemmhekk ġeneralment tħossha. Tħossha li ssir teknika, bl-Ingilterra nara ħafna minnhom dawn jiena fejn it's line and cue, line and cue, line and cue, mur il-West End u mimlijin bihom. Every play there is no real emotion, rari tmur bħar-Royal Court biex tara xi ħaġa bis-sens, illi vera tara emozzjoni tinfaqa'. imma jkunu teatru politiku ġeneralment jew teatru eh, kontroversjali fejn jużaw atturi li jimmoldjawhom. Għedmur ġol ma ġol da ġeneralment they are all fake and, and I never feel anything għaw meta ma tħoss xejn. Mm, mm, mm. Teatru mejjet, għalkemm teknikament ikunu inkredibilment mhm. tajbin, eh, ġifieri. Mhm. U National Theatre, National Theatre tagħmel tliet sigħat hemm ġew, vera rut. Tliet sigħat no break, mhm. no break ta' xettajt tliet sigħat no break, u tibqek. U jkun teatru tqil, ġena, ġifi mhux teatru mainstream da, ġifi għalkemm jgħidik ikun hemm l-eluf tan-nies, imma l-eluf tan-nies għax il-mainstream ta' barra huwa mijiet eluf u il-non mainstream huwa xorta luf, ġifiri xorta jimtlew it-teatri, xorta hemm industrijali, għawek il-non mainstream huwa ftit mijiet. Xi kultant għaxriet toddom fuq subajk. Ftakar mort nara il-caretaker. Għaw Malta ta' Pinter. Bil-Malti. Inkredibilment tajba kienet, kien hemm min kien tajjeb ħafna, kien hemm jiġifieri li ma wasalx. Però kienet tajba. Kien għamilha Michael bħala direttur. Michael? Michael x'kuljomu. Mhux Tabone, le. Le, le, Michael Tabone kien il-caretaker. Alright. Michael Fenech? Michael Fenech kien anka ċ-chairman tal. Xi ħaġa hekk jien naf. Eħe, imma dak direttur tajjeb ukoll. Konna tmienja min-nies ġot-teatru. Ġo St. James tmienja min-nies ukoll ftit, ġifieri tħosshom li ftit. Inkredibilment kienet. Pruvaw l-esperiment ħadem. Bil-Malti kienet, kienet sabiħa. Imma. Kważi kważi, sekonda. Xi ritax stolp points that I wanted, ta. Ngħid ħafna. Kif? Nejt ħafna. Ma le nejt anka affarijiet li forsi ma jkunux in kontekst. Is-subtext jek trid tas-sens. Jisu veħex, fil-fatt jina għandi mistoqsija il-building blocks ta' Stanislavski, ġivi semmejt il-make believe żgur. Semmejt li il- Understanding the subtext li huwa xi ħaġa importanti ħafna li ma semmejtx. Stanislavski kien jemmen ħafna reading between the lines, għax hemmhekk fejn joħroġ li emotional intelligence in my opinion. nerġa' ngħid suġġettiva, ma jien hemmhekk infittex kif tgħidha l-kelma, kif tgħidha l-espressjoni u kif ħajkollok reazzjoni oħra. Però hemm ħafna tipi ta' reazzjonijiet li Stanislavski żgur mhux se jgħidlek dik tajba u dik ħażina, jaċċettha jekk jemminha. Biss Stanislavski mbagħad bħala direttur irid jesal għall-konklużjoni tiegħu li b'xi mod kien iħossu illi għandu bżonn, u jiena nħoss bżonn, illi nasal għaliha, għax jekk inti mbagħad ma tasalx għaliha u xorta tkun naturali, forsi l-messaġġ ma wassaltux. Però Stanislavski fl-aħħar mill-aħħar hu ried huwa empatizing, sympathizing with the audience, obgħod 'il dak u ħobb 'il dak fl-aħħar mill-aħħar, qed tifhem kellu kien wisq iħobb jimmanipula l-emozzjonijiet tan-nies in the audience. Kien irida, kien irida. Għax ovvjament titkellem fuq karriera ta' 60 sena. Mhux hekk, imma rieda, u rieda. U rieda, mhux bħal Brecht, Brecht trid pereżempju biss jimmanip mhux jimmanipola lin mm. nies jaħsbu. Mm. Imma Stanislavski kien jgħix fi żmien tinsiex illi eh, ma naħsibx illi ried joħloq kontroversi fuq livell fuq livell mentali, qed tifhem, it was more of an entertaining issue mm-hmm. illi inti meta tmur tħoss dak it-teatru reali, dak it-teatru mm-hmm. sabiħ, dak it-teatru li tħobb il dik tobot il dak għax għamilha hekk. Mm-hmm. U dik il-vittma miskina kellu iktar minn dak it-tip, però qed li bek taqbad breħt u totalment differenti. Interessanti kif at the end of the day mbagħad jisu jiltaqgħu l-aħħar ftit snin ta' breħ. Għax kien fuq il-gesture, eċetera, kien xi importanti. Eh, dak meta mar l-Amerika imma. Breħt. Breħt, mm. mhux meta kien għadu ġewwa l-Ġermanja. Mbagħad wara l-Amerika l-Ġermanja raġa mar. Però mar bl-influss Amerikan mm. illi hu fl-aħħar mill-aħħar Mara l-mainstream fis-sens li anka films u affarijiet hekk qed tifhem prova fuq dak il-livell. Jiġifieri naħseb iktar hija fuq livell ta' kummerċjalità għax beda jħoss illi t-teatru tiegħu ma baqax jagħmel ħoss. Tinsiex li kien għamlu f'xi żmien illi fl-aħħar mill-aħħar Brecht meta meta meta passivament, għax hu ma tantx kien kuraġġuż eh ġifieri Brecht fis-sens għalkemm kien kuraġġuż on on on in the theatre, hu ried lin-nies. li jipprotestaw għal ħaġa u u jurihielek. Qed toqgħod attent imma ta' għax Brecht kellu anti-Nazi place meta n-Nazi kienet jieħu l-power. Però kienu x'ngħidu subdued, ma kinux mm, ma kinux in your face hekk inti taqbad. Le, hija argumentabbli di, ta' ġifieri. Hija hija, ma fis-sens jekk jien qed nipprova ħansib l-iktar waħda pereżempju jekk taqbad Mother Courage. Mm. All right, I mean, eh, u jinstiga lin-nies. Mm. Qed tifhem, però inti ma tistax tmur hemmhekk. Inti dak li taħseb inti huwa suġġettiv. Mm. Inti għalkemm huwa sa fejn jien ħifli, away fl-aħħar mill-aħħar, però ħafna mill-place tiegħu. Eh, think, think, think, nothing here. Think, think, think, think. U rrit li n-nies jipprotestaw. U qatt ma ħareġu eh. direttament, qed tifhem uża l-arti biex ikollu grupp ta' nies li jistgħu jkun argumentative theater ħafna ġifieri, ma naħseb li ħarġu ħafna nies ukoll ma jaqblux ma' xulxin fuq dak li raw, għaliex? Għax mhuwiex in your face daqshekk. Għalkemm, jiġifieri hu għad attent ħafna kif juri l-plays tiegħu. Semmili play li uża l-arma Nazzista kontra pereżempju. The Rise of Mahogany. Imma kif użah? U kien ipoġġi l-Hitler fuq il-palk u kien jitnejjek bih. Imma kif użah? X'jiġifieri? B'mod komiku għall-aħħar. Twaqgħu għaċ-ċajt imma. Imma attent kif waqgħu għaċ-ċajt, ma waqgħux għaċ-ċajt. Hija argumentabbli. He was the comical aspect of it. Pereżempju, kien konformi wkoll Brecht li ġieli pereżempju fi żmien il-komuniżmu fl-East Germany qed ngħidu Kien hemm affarijiet oħra. Jien rajt Brecht rajtu tiela' u nieżel ħafna drabi, jekk tara l-plays tiegħu ġifieri. Ej, iva, ej. Rajtu tiela' u nieżel. Ej, tagħmel sens di reading hija. Il-graf fih. Il-graf tiegħu tiela' u nieżla, ġifieri qisu kien hemm affarijiet behind it. Jiena, forsi inti tafhom, tinsiex jiena teatru, teatru studjajt. l-history or whatsoever, it's għal-kem għamilta, I mean, I'm not as much as you are for sure, mm, ġifiri, pero rajta tila u nizel meta tara play. Mm. Meta tara play tilja, nizla, tila, nizla, u lej l-axar jien ħassejtu kummerċjali għall-axar. Big time ħassejtu naqda. Pero it's not breħti issue, pero naħseb illi illi Hekk Stanislavski, Stanislavski ukoll kellu graf tiegħu niżla, però l-graf tiegħu kienet totalment differenti. Kienet ikna fuq livell personali, mhux fuq livell politiku, that's basically it. Eżatt, eżatt, eżatt. Kienet fuq livell personali, ġifieri there was no political issue, there was no hidden agenda. Mm-hmm. Hi, it was much more for the love of the theatre itself. Eżatt, eżatt, eżatt, ej, ej, ej, ej, ej, mija fil-mija naqbel ġifieri. Jekk anke pereżempju l-istyle tiegħu aktar konsistenti mbagħad li Stanislavski pereżempju. Hemm min jgħidlek, mhux personalment naqbel magħha, hemm min jgħidlek meta inti qed tadatta Stanislavski, pereżempju l-kuntest Malti, inti Stanislavski kun qiegħed gidbu. So Stanislavski kun għal ċerti affarijiet, kun għamel ċerti affarijiet li meta inti tkun qed tapplikom Għal xiex? Għal rrit eżempju, u paċenza. Li per eżempju, li per eżempju, s-sens nefsu kien jgħidlek li kien jaħdem lek normal fuq production tlet snin. U f'Malta t-tamela fit min ġimat jew fit tlet xhur, allora hija tgidbu ma tistax tapplika l Stanislavski. Għandu raġun. Mm. Imma tqgħod attent. Imma lek inti tistudja l Stanislavski mm. fuq tlet snin l-università, u mbagħad tagħmel għal play imma f'sitt mm. ġimgħat. Bi qed inġi għandu raġun jekk inti għandek persuna u attur li qatt ma studja Stanislavski, he is just a natural. Imma Stanislavski, that is good, it's already in you, but technically speaking, you are not there for Stanislavski. Mm-hmm. And three years, it's a basic course mm-hmm. in acting mm-hmm. li huma applikati Huma applikati, jien ma nemminx imma li play għandha tieħu dak it-tul kollu biex tagħmilha fi tliet snin, imma the acting process per se for you, you need it. Dik hija d-differenza, ġifieri forsi ma nafx hekk rrispondejtek xi jew le. Ma tgħid li issa il-process huwa dak l-ambitu huwa ta' tliet snin, imma il-play m'għandekx bżonn tliet snin, jekk inti ġa għamilthom. Qed tifhem technically speaking. Qed ngħidlek jiena, ma nemminx biex tagħmel play u mbagħad wara li inti għamilt tal-acting course tiegħek biex insemmu hekk mm. fuq livell professjonali u fuq livell Stanislavski mm. inti mbagħad trid tagħmel play għal tliet snin. Mm, u hekk niġu għal da, la l-Ingilterra u laqqas ir-Russja l-unika place li jsiru fuq dan livell huma l-place ta' riċerka. Li eventwalment inti tara il-process tagħhom meta jaħdmu għax laqqas jgħidu li hija finished laqqas. Eh, Però eh. ah, it's not in me. It's not me. Qed nimmissja li xi ħadd jisuna intervistajt ħafna nies, intervistajt Brian Muscat, il-Nina Farrugia, intervistajt numru ta' nies. Għandek xi ħadd f'moħħok hekk li taħseb huwa werti da li hija l-aħħar mistoqsija ġifieri nistgħu nikkonkludu. Ħalsa ngħidlek. Tista' semmili min huma n-nies kollha li semmejt. Intervistajt Giuseppe, il-Stephen Florian, dawn għara antiki biex ngħidu hekk. Old school. Ħellina Farrugia. Old school. Il-Brian Muscat issa lilek. Il-Mavin Ku. Jiena naħseb illi jonqsok nies illi jaħdmu films hawn Malta. Aha. Illi ħadmu films fejn jiena rajt l-acting ta' min huwa ħassejt illi pruvaw jaħdmu anke jekk ma jafux bi Stanislavski, imma ħassejt li qarbu lejn Stanislavski fis-sens Jekk għamlux riċerka jew inkella bullshit ma nafx ġifieri, però meta tara l-proċess tara li da immoldjawh kif ridu huma dak li tgħid I believe you avolja qed fuq screen Malti li rari tara screen Malti u tgħid I believe you tisma' kollox impoġġi f'ħalqek or whatsoever. Ġifieri jiena kieku persuna illi Jien kieku nsemmilek tlieta. Insemmilek il-Carlos De Battista. Okay. Mux il-Carlos Farrugia, imma ħanajdlek u koll għal xiex. He has no idea on screen of, of, of Stanislavski from what I see. Sorry, jett inkun professjonali, mux jett inkun personali. Eh, De Battista u Abigail Naħseb illi f'Ġizel kellhom ċertu nies illi yes, mm. it worked. Ġifieri dawk it-tnejn kieku intihom daqqa tajn. Persuna oħra illi naraħ anti Stanislav Skjan, mm. imma interessanti illi titkellem miegħu. Ovvjament, tanti Stanislav Skjan fi xogħol li nara, eh, ġifieri, ġifieri qed inkun onest, għalkemm jista' jgħidlek li jużah Wa Bertu Maxa. Eh, fatt, għajas moħħi Bertu. Mela, Bertu narax persuna li tantu intelligenti li jinsa. Eh, b'xi mod, ija, ija. Jinsa. The acting eh, technique, the acting capability, bat tibda tara daw in-nies jibdew jibdew ikunu. Mm. an antagonist in your, in your research, illi jaf ikun daqxej ta' ta' ta' da- eh, kif taqbad tajda dik naqa push, Ej, ej, kif ej, għan ej, nitkellmu ej, għem ej. favorih, whatsoever. Ej. Min għandu probabli tisma xi ħaġa x'jgħidlek u Mhux hekk? u fuq livell ħafna iktar post post post graduate milli qed ngħidlek jiena x'jiena fl-aħħar mill-aħħar qed insemmilek hands-on things. Intervistajt intervistajt lil John Suda, lil Mario Zuppardi, Sval. Mario ieħor. Aha. Mario Mulej, ġifieri, it's eh. not. Io anti Stanislavski għan big time, il-place li jtalla huma huwa huma politiċi ma jinteressax l-attur kemm hu bravu, t- t- tinduna fil-place tagħhom ġifieri malli malli tara. U Bertu, narhom hekk. Imma Bertu eh, naraħ iktar uman. Ej, Il-mulej ej, ej. bismu miegħu. Aha, mhux hekk, mhux hekk, aha. In my opinion, dejjem. Nħobbu tnejn li hu, ma sax meta kont naħdem id-drama center. Għandi rispett kbir lej kull persuna, volja mhux bil-fors naqbel. Mhux hekk, mhux hekk. Imma għandi kull rispett ta' xumma żammew it-teatru ħajf ġaħal. Żgur, żgur. Tifhem, issa xtara u xtara ma ta' imma pereżempju mulej baqa' fis-snin 70. Bertu mexa. Mertu jagħmillek affarijiet li huma iktar, imma pereżempju l-Mulej tarah jieqaflek bi orgażma b'rama. U anke breħt, ta' għadu ħafna breħt. U bowal. U bowal ħafna bowal. Qed tifhem, mbagħad pereżempju tarah Dario Fo. Gorki dak iħobb ħafna. U tarah Spanjoli, Mediterrani, qed tifhem pereżempju malli tmur fuq Beckett, Pinter u hekk jisu Mm. Għalkemm naħseb li bħala studju hemm miegħek, mm. ovvjament. Imma jwarrabhom, mm. fis-sens mhux ma tarahomx. Eh, per eżempju, Beckett jiena narah li japplika ħafna l-Malta. Bil-Malti, eh? Għax huwa ġej minn Ireland, Ireland oħra. Tifhem, u tella, tella xogħol li jaf ikun interessanti, però again, però ma Beckett tara tista' tella play, Stanislav Skjan. għalkemm huwa teatru surreali jew teatru politiku jew inkella teatru absurd, l-assurd, imma tista' tara Stanislavski in acting fih xorta rajt jiena pereżempju show barra minn shows eh, proġetti barra li l-atturi kienu kredibbli u ġabu is-surrealtà ta' madwarhom kredibbli. It was their acting, that wasn't the lights, it wasn't this or it wasn't that. U mbagħad kellek pereżempju hekk Without Words ta' Stanislavski illi m'għandha x'taqgħu ta' Brecht ta' Beckett illi ma tara l-ebda tip ta' Stanislavski fih. Tifhem huwa kollu movement, huwa kollu hekk. Però meta tara play min idderiġiha, u mbagħad jekk forsi tfittixha fuq YouTube, ara mtella' f'teatru u tara mtella' bħala screen. again, you see this Stanislavski, make believe, ġo fih, li jemmek tibqa tara l-interess influenti ta' dar raġel. Maħna l-Maltin naħseb illi ma tantx mismana daqshekk malaj. Kien Malta, eh? Ma ħalliħx inżel l-art, buggers. Ej, ej, jekk inqabad fil-gwerra għandi feeling fin-1914 kien jgħat eh, kien jgħat il-Ġermanja timur lura r-Russja u ma ħallewx u b'xi mod spiċċa fil-Mediterran u niżel il-port. Mela. mela, bħal San Pawl. Imma ma ħallewx jinżmu għax kienu Russi, eċċetera, għamlu xi jumejn fuq il-vapur fil-port. Ikolkom mela. bżonn xi darba anke workshops jew affarijiet. Eh, eh,